بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alloh subhanahu va taolo mana shu muborak qadr kechasida qilayotgan duolarimizni, ibodatlarimizni qabul qilgan bo'lsin. Inshaalloh mana bugunga tayyorlagan mavzularimiz oxirgisi bu mana shu jannatga oshiqlar yoki jannatning ba'zi fazilatlari haqida, sifatlari haqida gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. Bir kishini uyiga mehmon kelsa, u mehmonni albatta sohibi bayt uyni egasi hurmat qilishlikka harakat qiladi. Hurmat qilishlikka harakat qiladi. Dalili mehmonxona degan uyga olib kiradi. Taxcha degan joydan hech qachon boshqa odamlarga solinmaydigan ko'rpa to'shaklarni olib soladi. Va o'zi yeydigan ovqatdan ziyodaroq ovqatni qiladi. Qo'yingki, ana shu uyga kelgan odamni mezbon hurmat qilishlikni xohlaydi. Endi bu mezbon qanchalik o'shuni yoqib qo'yaveringlar, intilatinglarni o'chirmanglar. Sohibobayt qancha karami keng, qancha qo'li katta, qo'li bir uzun, qo'lida dunyosi katta bo'lsa, kelgan mehmonni shunchalik hurmat qila oladi. Birodarlar, jannat Alloh taoloning mehmonxonasi. Jannat bu lug'atda bog' degani. Jannat bog' degani. Jannat bu har bitta mo'minni orzu qilgan, borishligini qasd qilgan va harakatlarni bir nihoyasi bo'lgan, maqsadini oxiri bo'lgan joy bu jannat. Hammamiz jannatga borishni xohlaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat aytgan ekanki, Alloh azza va jalla odam bolasini yaratibdimi? Albatta unga ikkita joy tayinlaydi narigi dunyoda. Bittasi albatta do'zaxdan bo'ladi, bittasi albatta jannatdan bo'ladi. dunyoda jahannamdagi uyini vayron qilib, jannatdagi uni obod qilganlar jannatga boradi. Va dunyo hayotiga berilib, dunyodagi uyini obod qilish uchun jannatdagi uyini vayron qilib, dozoqdagi uyini obod qilganlar dozoqqa boradi. Ana shu dozoqqa tushib, jannatdagi joyini qoldirib qo'ygan kishilarda joylarini jannatga kirganlar meros qilib olar ekan. Birodalar, har bittamiz uchun jannatda va jahannamda joy bor. qaysinisini tanlashligimiz o'zimizni ixtiyorimizda. Albatta, jannat hammani orzu qilgan joyi, lekin u yerga borishlik mashaqqat. Jannat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda keladi 100 daraja degan. Bizni tilib aytganda 100 etaj deyilgan. Bandalarning qilgan amallari qancha bo'lsa, jannatdagi ularni o'ylaydigan darajalari ham mana shunday belgilanadi. Daraja dedik. Daraja degani yuqoriga ko'tariladi deyiladi. Darakot degani chuqurga. Jannatda darajalari bor, yuqoriga ko'tariladigan, jahannamda darakot chuqurlari bor. Chuqurga tushish osonmi yoki yuqoriga ko'tarilishlikmi? Alloh subhanahu va taolo jannatni yaratib bo'lgandan keyin Jibril alayhisalomga borib jannatni ko'rib keling dedi. Jabroil alayhisalom jannatni ko'rib u yerdagi ne'matlarga guvoh bo'lgandan keyin kelib aytdiki, Alloh azza va jalla qas izzatingga qasam, jannatingni biror bir kimsa sifatini eshitmas ekan, albatta unga kirishiga harakat qiladi va hamma jannatga kiradi. U yerda zo'rligidan dedi. So'ngra Alloh taolo jannatni makorih insonga yoqmaydigan amallar bilan, nafsini sindirish kerak bo'lgan ishlar bilan, insonga og'ir bo'lgan amallar bilan o'rab qo'ydida, endi borib ko'rib kelingchi dedi. borib jannatda o'rab turgan makruh bo'lgan insonga yoqmaydigan amallarni ko'rib turib Parvardigor jannatingga hech kim kira olmaydi dedi. Haqiqatan qarang-da, bizni jannatga olib boradigan qaysi ishni tekshirmang, albatta bizning nafsimizga yoqmaydi. Alloh azza va jalla jahannamni yaratdi va Jibril alayhisolamga borib ko'rib keling dedi. Jahannamda borib ko'rdi va kelib aytdiki, Parvardigor, jahannam menga hech kim tushmaydi dedi. Chunki u yerdagi narsani eshitsa hech kim borgisi kelmaydi dedi. So'ng Alloh azza va jalla jahannamda insonga yoqadigan shahovatlar bilan o'rab qo'ydi. Endi ko'rib kelingchi dedi. Ko'rib kelyaptiki, Parvardigor do'zaxingga birorta odam tushmay qolmaydi dedi. Huffatil jannatu bil makarih va huffatin naru bis shahawat. Jannat insonga yoqmaydigan narsalar bilan o'ralgan, jahannam insonga yoqadigan narsalar bilan. Islom hukmlarini qarangda, ko'ngingizga yoqqan ishni qilaveringda. ko'nglingiz kustagan ishni qilib olingda boradigan joyingiz tayin. Va aynan ana shu nafsingizni sindiringda Va sawaha fa alhamaha va Nafsni Alloh taolo shunday yaratdiki, yaxshilik ham qila oladi, Alloh ilhom bergan, yomonlik ham qila oladi. qod aflaha zakkaha. Nafsini poylagan yutdi, nafsini ko'yiga kirgan, nafsini xor qilgan yutkizdi. Oddiy arifmetika. jannat eshigini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib taqillatadi. Hadislarda keladi, jannat eshigini birinchi bo'lib men qoqaman dedi Rasululloh. Shunda jannat qo'riqchisi Rizvon farishtasi kim deb so'raganda Rasululloh o'zini tanitganda sizdan boshqasiga birinchi bo'lib ochmaslikka buyurilganman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu hadisni eshitib turgan, aytib turganda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, shunda men yoningizda bo'lsam" dedi. shunda siz albatta meni yonimda turasiz dedi. Ana birodarlar. Ana nimani o'qigan ular. O'shanda yonimda turasiz deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin ummati kiradigan bo'lsa, ummatidan birinchi bo'lib Abu Bakr Siddiq kirar ekan. Roziyallohu anhu. Jannatga avval kiradigan 3 kishi haqida gapiradigan bo'lsak, birinchisi shahid, ikkinchisi afif mutaaffif, uchinchisi ibodatni chiroyli qilgan va qo'l ostidagi kishilarga dinni nasihat qilgan kishi deyildi. Birinchisi shahid tushunarlik. U joni chiqishligi bilan jannatga kiradi u. Ikkinchisi afif mutaaffif. Shu zamonamizda shu sifatdan ancha kam bo'lib qolganda iffat degan narsa. Iffat degani bu birovni qo'liga qaramaslik. Birovga dardini aytmaslik. Bu kamda hozir ikkitadan to'plandi, bir ikkinchisiga albatta nima qiladi? yo mol ovqat yemay qo'ygandan shikoyat qiladi, yo xotini kelmay ekandan shikoyat, yoki bo'lmasa hech bo'lmasa eng kamida nimadan shikoyat qilamiz? Ishlar ushunga ekanligidan shikoyat qilamiz. Dardini birovga aytmagan, dardini faqat Allohga to'kib solgan banda afif bo'ladi, iffatli bo'ladi. Shu odam jannatga kiradigan ikkinchi odam bo'lar ekan. Uchinchisi ibodatni zo'r qilgan va qo'l ostidagilarga dinni nasihat qilgan. Nasihat xususida. Nasihat Alloh uchun, payg'ambar uchun, kitob uchun va ummatul muslim va ommatihim deyiladi. Bir musulmon ikkinchi musulmonga qilgan nasihati Allohni va Rasulini eslatmasa, jannatni, do'zaxni eslatmasa nasihat qilmay qo'yursin. Ya'ni sizni menga beradigan nasihatingiz Allohni eslatmayotgan bo'lsa, menga nasihat qilmay qo'ying, birodar. Chunki sizdagi kalla menda ham bor. Sizdagi tajriba menda ham bor. Shuni nasihat qilingki, Allohni eslatsin sizning nasihatingiz menga. senga sayma sen chek nasihatmi bu sen chekma sen ich nimasi ozroq bu ham nasihat lekin bu nasihat emas shu nasihatingiz Allohni eslatsangiz nasihat ekan jannatga kiradigan 3 ta kishi mana shular bo'ldi jannatga Mana hali sifatlar haqida keladi bir 20 ta band qilib belgilab chiqdim. Alloh qodir qilgancha sizlar toqatiga ko'targancha o'qib beraman. Chunki buni bu yog'iga mendan keyin bir mavzu yo'q. Shuning uchun qo'limda sizlar hozir qancha gapirsam sabr qilasizlar. Alloh taolo tabassum qilgan ekan. Jannatga oxirgi bo'lib kiradigan kishi haqida ham gaplashamiz. Ular birinchilarni hal qilib oldik. Rasululloh kelar ekan, mana shu 3 odam kirar ekan. Jannatga oxirgi bo'lib oxirgi bo'lib kiradigan kishi haqida Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu jannatga oxirgi bo'lib kiradigan odam haqidagi aytilgan hadisni aytib turib, Alloh taolo jannat jahannamdan bir bandani chiqarar ekanda, hali kishi jahannamni o'tidan o'maylab, o'maylab zo'roq qochib qolar ekan. O't bir olib, bir olmay o'malab chiqib, jannat o't yetmay qolgandan keyin qarab turib, sendan meni saqlagan Allohga hamd sano bo'lsin. deb xursand bo'lib turganda Alloh azza va jalla chiq, kib jannatga der ekan. Hali banda jannat oldiga borib, endi men hammadan keyin qoldim. jannatda menga joy qoldimikin deb turib eshikni tagidan olar ekan. Parvardigor, jannating to'lib qolibdiyu yu Hamma joyini olib bo'libdiyu yu desa, senga dunyo podshohlarini boyligichalik, yer yuzidagi mulkchalik mulkdan teppa tengi bersam rozimisan der ekan. mislahu mislahu mislahu 5 marta aytar ekan. Dunyodagi podshohlar mulkiga 5 barobar yetsam yetadimi senga desa, hali banda Parvardigor atastahziu masxara qilyapsan meni degan ekan. Deb turib, shu yetadimi deb turib Ibn uh, Ibn Mas'ud to'xtab olgan ekan. Kulgan ekan. Sahobalar hayron bo'lsa, nimaga nimaga kuldingiz deb so'ramayapsizlar mendan desa, nimaga kuldingiz desa, Rasululloh kulgani uchun kuldim deydi. Shu hadisda aytyapti turib. Indamay tursa, "Ha nimaga Rasululloh kulgan ekan? So'ramaysizlarmi?" desa, "Ha nimaga Rasululloh kulgan ekan?" desa, "Alloh kulgan ekan shu bandani shu so'zi uchun." Tabassum qilib kulgan ekan. Rasululloh shunday tabassum qilgan ekan, hatto og'iz tishlari ko'ringan ekan. Ya'ni hech narsa olmagan bandasi jannatga kirganda shuncha shuncha narsa aytadimi desa, haliga bizni tilda hazlashyapsanmi deganda ishon qaramasdan aytganda Alloh taolo kulgan ekan shu bandasini qilgan ishidan. Bu jannatga oxirgi kiradigan kishi. Jannatga kiradigan bandalardan mana katta qissalar bor bu burungi darslarda labasa bugun inshaalloh odam ko'pligi uchun qaytarib ko'ramiz. Alloh taolo mana rivoyatlarda keladi Musa alayhissalom jannati bandalaringdan hech narsa olmaganiga nima berasan? Ya'ni hech qancha ne'matni olmagan, eng oz olgan bandangga nimani berasan desa, Alloh azza va jalla aytar ekan, bir bandani Alloh jahannamdan chiqarar ekan. Hali bandani jannat yoki do'zax bo'lmagan o'rtaga qo'yib turganda hali banda aytar ekan, menga Alloh hech kimga ko'rsatmagan karamini, marhamatini ko'rsatdi. Mendaqa baxtli odam yo'q der ekan. Roziman der ekan shu holatiga. Chunki jahannamda azoblanyaptilar. Shunda Alloh subhanahu bandasini bir erkalatib, jannatdan bitta daraxt chiqarib ko'rsatib qo'yar ekan. Ko'z yetadigan joyga. Banda hali bir daraxtga qarar ekan, bir turgan joyga qarar ekan, Parvardigor o'sha daraxtni berdir ekan. Uni mevasidan iman, suvdan ichaman, salqinda o'tiraman desa, banda uni bergandan keyin yana ber deb so'ramikinsan desa, Parvardigor so'ramayman der ekan. Bitta o'sha daraxtni ber, yalinar ekan Alloh taolo berar ekan. Hali banda endi rozi. Endi hech narsa so'ramaydi, haqiqatdan so'ramaydi. Yuragiga tushib qo'ydi. Alloh azza va jalla undan yaxshiroq jannatni bir daraxtni ko'rsatib qo'yganda, Xalibanda o'zini daraxtiga qarar ekan, hali daraxtga qarar ekan, Allohga so'z berib qo'ygan. Endi uyat so'raganidar ekan, lekin so'rar ekan. Birodarlar, Allohdan so'ramay qo'ysa achchig'i kelar ekan. So'raveraylik. Million bergan bo'lsa, million so'raylik. 10 pora bergan bo'lsa, 10 pora so'raydi Qur'onda. So'raveraylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, sizlar so'rab charchab ketasizlar, lekin Robbingiz eshitib charchamaydi deydi. Yalinib turarkan, uni ham berar ekan Alloh. Endi hech narsa so'ramayman desa, jannatni qizil darvozasini oldida bitta daraxt ko'rsatar ekan. Yani jannatni darvozasini ham ko'rsatib qo'yar ekan unga. Hali banda Parvardigor deb yana yalinar ekan, "Ey banda, hech narsa so'ramayman deding-ku." desa, Parvardigor deb yana yalinar ekan, "Karim zot nimaga ko'rsatyapti uni?" Beraydi, so'rasin deyapti. Nimaga Alloh bizga jannat sifatlayapti? So'ranglar, beraman deyapti. Uni bergandan keyin jannatni darvozasi, qizil oltindan bo'lgan darvozasini oldida turib, jannatiylarni ovozlarini, jannatni hidini, haroratini his qilgandan keyin Parvardigor endi kirsam der ekan. Alloh azza va jalla kirgizar ekan, so'radir ekan. Menga mana bu, senga o'sha, menga mana bu, so'ra. So'ragani senga, senga insonning aqli to'xtab qolar ekan. Insof qilib hisob kitob qilib ko'ringda. So'rangda shu 5 ta barmog'ingiz bilan o'zi kifoyalanadi. Siz aqlingiz shu 5 dan u o'tmaydi. Mana bo'lsa, mana bo'lsa u to'xtab qoladi. Endi nimani so'rasam ekan? Insonning aqli to'xtab qolganda rozi bo'ldingmi bandalar ekan. So'raganingga 5 barobar, 10 barobar deganda Musa alayhisalom Parvardigor bu hech narsa olmagan bandang shuncha narsa olsa. Ha sal dadilroq olgani nima oladi desa, uni hali ko'rgan ko'z, eshitgan quloq yo'q, insonda aqli bovar qilmaydi dedi. Bu hech narsa olmagan. Jannatni 8 ta eshigi bor deyiladi hadislarda. Ro'zadorlar eshigi, namozxonlar, sadaqa qilganlar, Allohga ifoson qilganlar, har bir kishini, har bir kishini ana shu aytilgan 8 sifat sifatdan bittasi bo'lsa, o'sha sifat bilan o'sha eshikdan chaqirar ekan. "Ey palonchi ro'zadorlar, kiringlar bu yoqqa" der ekan, inshaalloh. "Ey palonchi namozxonlar, kiringlar bu yoqqa" der ekan. Bitta odamda 2 ta yoki 3 ta sifat jamlanib qolar ekan. Shunda Abu Bakr Siddiq, "Ya Rasululloh, sakkizta eshikdan chaqiriladigan ham odam bo'ladimi bitta o'zi desa, o'sha kishi siz bo'lasiz degan ekan. Abu Bakr boy bo'lgan. Abu hurara kambag'al bo'lgan. abdurahmon ibn af milliarder bo'lgan. Bilal Habashiy qoraqul kambag'al bo'lgan, lekin bir xil zo'r yashagan hayotda ular. Chunki ularni bir-biriga bergan qadri pul bilan bo'lmagan. Mana domla aytib o'tdi bugun mana hozir sahobalarning ba'zi tobiin hayotini. Ko'ring, Xalifaga bermagan qizini xalifaga quda bo'lmasdan bitta kambag'al uyi ham joyi ham shu balasi yo'q bo'lganiga nima qilyapti? Ularni o'lchovi to'g'ri bo'lgan. Minday bo'lishi kerak bo'lsa o'lchov. Biz minday qilib olganmiz. Chiqmayapti bizniki. Bizniki chiqmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana hadislarda sahih hadislarda keltiriladi, kim tahoratni olsa, mukammal qilsa va osmonga qarab turib, ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh desa, shu kishi uchun jannati 8 eshigi ochiladi, xohlaganidan kiradi deyildi. Ya'ni tahorat degan nimatiga suv yetmay, mantiq qolib ketmaydi. Tahorat olganda chig'anada qarab qo'yinglar, birodarlar. Ana shu farz bo'lgan a'zolardan bittasi chig'anaqmi? gacha deganda nima qilamiz biz? gachani tushunamiz. Bizga chig'anaqi bilan deyish kerak. To'g'rimi? Yuzimizni yuvganda qaraylikda ayniqsa bolalarimizga mana shu yerdan yuvadi. Birodarlar, tahorat tahorat bo'lmaydi, namoz bo'lmaydi. Hadisda kelishicha tahoratni mukammal qilsa va osmonga qarasa albatta. Kimimiz esimizga keladi shu narsa. Birodarlar, mana bugundan boshlab shu narsani o'zimizga bir sunnat amalda qabul qilib olaylik. Tahoratni mukammal qilasiz, bu kalimani deyarli hammamiz bilamiz. Ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika la va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh. Jannatni 8 ta eshigi ochiladi, xohlaganidan kir deyiladi. Ajab, qanday o'lib qolsa shu paytda. Namozga kirib ketib o'lib qolsa. Jannatni tuprog'i miskdan bo'ladi. mushki ambar deymiz-ku biz mana, yoqamizga surkayapmiz, atir qilib surkayapmiz, mush bu turpoqi shunaqa bo'ladi. Tasavvur qila olamizmi? Tasavvur qila olmaymiz. Mana qarang. Alloh azza va jalla ma'la aynun rot va la uzunun samiyat va la xatara li bali bashar. Alkama qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam insonda uni ko'rgan ko'z yo'q deyapti. Eshitgan quloq yo'q, insonda aqli bovar qilmaydi deyapti jannatda. Ham nimaga uni sifatlab beryapti bizga? Ana hollarda asal oqadi, sharob oqadi, oq bo'ladi, hidi manaqa bo'ladi, hurlar bunday bo'ladi, sifatlayapti. Lekin hadisda qarasangiz, insonda aqli bovar qilmaydi deyapti, lekin sifatlab beryapti. Hech o'ylab ko'rganmizmi shuni? Bitta misol. 2 ga kirgan, 1.5 kirgan bolangiz o'malab ketyapti spiralga yoki termisdagi qaynoq choyga. 10 ta so'z bor. Shu bolani qaytarish uchun. Kuyasan, ehtiyot bo'l, joni achishadi, ey ehtiyot bo'l. Biz nima deymiz? Papa deymiz. Chunki ana shu 1.5 yashar, 1 yashar bolamiz papa degan so'zni tushunadida boshqa 10 ta so'zni qabul qilmaydi. Uni aqliga yarasha gapni gapirsangiz tushunadi. Alloh bizga jannatni biz aqlimiz tushunadigan so'zlar bilan ta'riflab beryapti. Lekin kayfiyati qana bo'lishini Alloh biladi. yana Tushundingizmi? ham deb bo'ladi, ham deb bo'ladi, figurasi deb bo'ladi deyaptimi? Demak, biz tushunadigan so'z bilan tushuntirib beryapti, sodda so'z bilan. Lekin asli qanaqa bo'lishini Alloh o'zi biladi. Demak, anhorda hodis oqadi deganda biz chuqurda tushunamiz, sut deganda suyuqlikni tushunamiz, oqishini ko'ramiz. Lekin asli qanaqa bo'lishini hali Shuning uchun hech qachon hadis, oyat bir-biriga mutanoqis qarama-qarshi kelmaydi. Inson aqli bovar qilmaydi, bovar qilmaydi. Uni borganda ko'ramiz inshaalloh. Shunda o'tirib gaplashganimizda inshaalloh ala sururi mutaqobilin deydi. Jannatlar bir-biriga so'rilarda bir-biriga robaro robara o'tirib gaplashadi deydi. Alloh nasib qilsa hammamizga. Jannatdagi qasrlarda sifatlari ketadi. Jannatda shunday bir qasrlar bo'ladi, deydi Rasululloh. Ichida turgan odam tashqaridagini ko'radi, tashqaridagi ichkarisini ko'radi deydi. Prozrashni biz. U yana biz aqlimiz tushunadigan so'z, u prozrashning akalar. Kayfiyatini kim biladi? Kim bo'ladi u qasrda? Taom yedirgan, so'zini muloyim gapirgan, ro'za tutgan, odamlar uxlaganda namoz o'qiganlar tayyorlangan jannat hisoblanadi. Tushunarlimi? Mana to'rtta sifat aytilyapti. Taom yedirgan, so'zini muloyim qilgan, ro'za tutgan, odamlar uxlaganda tik turib namoz o'qigan. Ikkitasini qilyapmiz hozir. Biram-biram odamlar uxlayapti. Ular uyg'ongan emas, ularda hayot uyqu o'zi. Biram-biram odamlar ko'zi ketyapti uyquga birodarlar mana. Taom yedirdi kim? So'zlik muloyim qildi kim? Roza tutdi kim? Odamlar uxlaganda namoz o'qidi kim? Qiyinmi? Qiyin. O'shuning uchun jannatga olib kiradida bu ish. Agar jannatga olib boradigan ish oson bo'lganda, hubbat huffatil jannatil makarih deb aytdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Jannatiylar uchun tun kun bo'lmaydi. Mana qorong'i bo'ldi. Qorong'i bo'lib yorug' tutsa nima deymiz biz? Bir kun o'tdi deymiz. Jannat unaqa bo'lmaydi. Kun o'tgani qadam bilamiz. Hadislarda keladi, Allohning arshiga parda tortilar ekan. Shunda jannati gibi bir o'zgarganda, ha tun bo'pti deb qo'yilar ekan. Chunki uyqu dedi sallallahu aleyhi alayhi sellem. o'limni ukasi deydi. Cennetiler o'lmaydi, cennetiler uxlamaydi deydi. uxlab qorom oladiganlarimiz bor-ku. 24 soat uxlaydiganlar bor. Ya'ni yaxshilab yeb oling, hiylar qolmaysiz, yaxshilab uxlab oling. Bir uxlab qayga borasiz? U shomga turadi bir uxlab, faqat peshin bilan asr borda turish kerak. Birodalar, ko'p uyqu yaxshilik belgisi emas. Allohu la ilaha illahu al hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun va la nawm. Allohda uyqu ham olmaydi, mudroq ham olmaydi. Nimaga uxlaymiz? Quvvat to'plashlik uchun. Nima uchun yeymiz? Quvvat to'plashlik uchun. Yashash uchun yeb, yeyish uchun. Ya'ni ozgina derazani ochib olinglar-da. O'sha eshik derazani tadinglar, sabr qilib Alloh uchun. Yarim minut ochib qo'yinglar, havo yangilar. Hammasini ochinglar, narigilarda ham. Ochinglar sizlar ham. Ahurayinlarga ham boramiz. Jannatning mevalari yaqin. Qutufuha daniya deydi Alloh taolosi. Mana shu Haqqo surasida keladi. Ular ana shu tilladan bo'lgan so'rilarda, ipakdan bo'lgan bolishlarga yastanib yotganlarida daraxtning mevalari shoxlarini egib o'zi kelar ekan. Hattoki qo'lini bunday o'tirib uzatishlik ham mehnat ekan birodarlar. Shu mehnat ham bo'lmasa ekan jannatda shoxini tutib o'zi kelar ekan birodarlar. Ana qadar rohat izlash kerak. Ana qayerda uchun tarbiyali ko'rish kerak. Qo'lingni uzatish ham ish ekan u. Subhanalloh. Va zillim mamdud soyasi haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, jannatda shunday bir daraxt bor deydi. Uni soyasida ot mingan kishi choptirib 100 yil yugursa, soyasini kesib chiqib keta olmaydi deydi. 100 yil yurganda otliq odam soyasini kesib chiqib keta olmaydi deydi. Bu tasavvur qiling, zillan zolila deydi. Soya ustidagi soya. Birodarlar, mana o'zimizni shu kunduz sovutishlikka chiqargan konditsioner degan narsamiz bor. 30% foyda bo'lsa, 70% ziyon. Uchintakka emas, salomatlikka ziyon. Lekin Majrun toldi soyasida ariqni bo'yida o'tirganmisiz? Bahti suvda bak, bahti suvda bak, salqinda ustida salqin, salqin ustida salqin. Daraxtaydagi havoni tasavvur qilamiz-a, alhamdulillah biz shunaqa bir o'lkada yashaymizki, bizda to'la fasl bor. Qorni gapirsa ham tasavvur qila olamiz, yomg'irda ham, issiqda ham, sovuqda ham. Shunaqa mamlakatlar bor. O'sha hajga borganimizda bir arab savdogar gaplashib qoldi. Sizlarda deydi, salqinlari katta-katta daraxtlar bo'lar ekana deyapti. Qarang, bu ne'matni biz ichida tug'ilib yashaganligimiz uchun qadriga yetmaymiz. Ularda shu xurmo daraxtimi salqini cheklangan. Bizda katta-katta chinorlar, katta-katta baqateriyalarimiz bormi? Buni salqinni qadriga yetmaymiz ekan. Arg'imizni suv oqadi, qadri yetmaymiz ekan. Demak, jannat salqini shunday bo'ladiki, bitta daraxtni 100 yil chavandoz kesib o'ta olmaydi. Jannat yuqorida dedik. Jannatga ko'tarilishlik mashaqqat. Pastga tushishlik juda ham oson. Mana aytdik, kishini jannatda ham, dozoqda ham joyi bo'ladi. Dunyoda bittasini obod qilib, bittasini vayron qiladi. Bu o'zining ixtiyorida bo'ladigan narsa. Mana endi jannat birodarlar. siz bilan biz qilgan ishni mukofoti emas. Tushunmadinglarmi? Bir odamni tomini yopib bersangiz, sizga pul beradi. Bu pul tomini yopib berganingiz evaziga. Endi jannat sizni qilgan amalingizga berilmaydi. Siz Allohga o'tkazib haqdor bo'lib qoluvdingiz, sizga jannatni berdi emas. <coughs> Agar Alloh bandalarini qilgan amallarini taroziga qo'yib o'lchasa, birorta odam jannatga kirmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi sallam aytdi, jannatga hech kimi qilgan amali kirib ketishlikka kifoya qilmaydi dedi. Ya Rasululloh sizni kishi dedi, meniki ham dedi. Shuning uchun birodarlar, bu o'qigan namozimizga, bu o'qigan Qur'onlarimizga baho berib o'zimizdan ketib qolmaylik. illa an yataghammani Allohu bi rahmatihi. Meni Alloh o'zini rahmati bilan qamrab olgandan keyin jannatga kiraman dedi. Agar Alloh jannatga kirgizgan bo'lsa, Alloh fazl ko'rsatdi, marhamat ko'rsatdi, rahim qilib kirgizdi. Endi agar Alloh do'zaxga solgan bo'lsa, zulm qilmadi, adolat qildi. Demak, jannatga rahmati bilan kirgizadi, jahannamga zulm qilib emas, adolat bilan kirgizadi. Agar Alloh hamma qilgan amalini adolat bilan hukm chiqarsa, hamma jahannamga tushadi. Mu'minlarga adolat qilmas ekan, kofirlarga adolat Lekin bu adolati jahannamga kuchliga olib boradi. Mana jannatingizlar haqida gapiradigan bo'lsak, hadislarda keladi, jannatiylarning bo'yi otasi Odam alayhisolamning bo'yidaqa 60 metr bo'ladi deydi. Yoshi erkaklarni 33 yoshda deyiladi. 33 yoshliklar. Ko'rib qo'yinglar yoshinglarda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatingizlarning surati Yusuf alayhisolamdaqa chiroyli bo'ladi hammasiniki. ovozlari Dovud alayhisolamnikidaqa shirin mayin bo'ladi deydi. Birorta xunuk inson bo'lmaydi, birorta bir ovozi xunuk kishi bo'lmaydi. Hamma bir xil chiroyli suratda kiradi. Jannatlarda quvvati har bitta kishiga moncha-moncha xur beriladi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xurlar haqida gapirsa, sahobalar ya Rasululloh kuchimiz yetarmikin deganda har bitta kishiga dedi Rasululloh 100 ta erkakda quvvati beriladi u yerda dedi. Xijolat qilmaydi Parvardigorimiz. Chunki birodarlar, jannatda mevaga qo'l uzatishlik ish ekan u. Alloh shu problemani hal qilib qo'yibdi-yu, bu problemani hal qilmaydi deysizmi? Birodarlar, ana qayga intilish kerak. Ana uy quryapsiz. Qurdingiz 30 ga kirib uy soldingiz. Necha yil yashamoqchisiz shu uyda? Choplayotgan pulingizni qarang. Yana bir 20 yil yasharsiz. Boring 40 yil yasharsiz. 40 yil yashaganingizga 40 ming dollar sarflayapsiz. Ya'ni bir yildan keyin u moda eskib qolyapti. Oxiratdagi yuzga qancha sarfladingiz? Qabringizga. 30 yil o'qib o'qibsiz deb qo'limda dedi bir olim ekan Nimani o'rgandingiz 30 yilda desa 6 qator so'zni o'rgandim dedi. Nimani o'rgandingiz? Yer yuzida o'maraganki jonivor bor, rizqi Allohning zimmasida ekan, rizq haqida g'am qilmadim dedi. 30 yilda 6 qator so'zni o'rganib o'qibdi, o'qibdi va o'qibdi. Kirgizibdi mo qalbiga. Rizqim Allohning qo'lida ekan, g'am qilmadim dedi. Ikkinchisi nima desa, innamal mu'minun ikhwa debdi Alloh. Hamma mu'min aka-uka debdi. Birorta mu'minga qalbimda g'illag'ashligim yo'q. Mag'ribdagiga xursand, Mag'ribdagi bitta musulmonga yomonlik yesa, xafa oldim, xuddi o'zimga aytgandek, mashriqdagi xursandchilik esa menga aytgandek xursand bo'ldim. Yaxshi. Yana nima o'rgandingiz? Har bitta kishini do'sti bo'lar ekan deydi Ali Shakit aytayapti domlasiga. Meni do'stim ibodat ekan deydi. Bular chiqasi do'stmas ekan deyapti. Ishonaveringlar, chiqasi do'stmas. Chunki bu do'stlar qabrni ustida turib, ustiga turpa tortib qo'yib ketishib yuboradi. Lekin ibodat degan do'st bor ekan dedi. Men bilan qabrga kirar ekan, ko'prikni oldida turar ekan, tarozda turar ekan, jannatga kirar ekan dedi. Zo'rdan so'ragan. Keyingisi Keyingisi har bitta odamni dushmani bo'lar ekan. Meni dushmanim shayton ekan, shuni tushundim dedi. Keyingisi har bitta odamda uyi bor ekan, meni uyim qabr ekan. O'sha uyimni obod qilishga harakat qildim. Qabrga kirdingiz, qiyomatgacha necha yil bor? Oxirgisi desa, har bitta odamda xaridori bor ekan. Meni xaridorim Azroil ekan dedi. Xuddi kelin kuyoviga yasanib sonib doim tayyor bo'lib turgandek, qachon Azroil kelsa, ketdik deb ketadigan bo'lib tayyor bo'ldim. olti qator narsani o'rgandim 30 yilda deydi. Biz 3 minutda eshitib qo'ydik. U 30 yil amal qilgan bunga. Yo'q, jannatiylarda gaplashdik razmerlarini. Jannatliklar uxlamas ekan mana aytdik. Chunki uyqu o'lim yukasida deyiladi. Mana Imom Alboniy keltirgan ekan kitoblarida. Mana Alloh taolo odam alayhisalomda jannatga yaratgandan keyin ey odam siz bu yerda och ham qolmaysiz, yalang'och ham qolmaysiz. Chanqamingiz ham, o'lmaysiz ham, tirilmaysiz ham dedi. Mana jannatga kirgan odam och qolmas ekan, chanqamas ekan, uxlamas ekan. Unda nima uchun yeydi? Ya'ni och qolmaysan deb biz nima uchun yeymiz? Och qolganimiz uchun yeymiz. Jannatda nima uchun yeyiladi unda? Nima uchun ichiladi? Rohat olish uchun, lazzat olish uchun ekan. Mana lazzat bo'lar ekan, badanga o'tgandan keyin axlat najosat chiqmasdan mushk ambar bo'lib chiqib ketar ekan teridan. Bu yerda problema bo'lmaydi, birodarlar. Siz har qanday problemani tasavvur qilingda, Alloh taolo juda zo'r qilib yechib qo'ygan bo'ladi uni. Sahobalarda tobiinlardan birini bolasi yahudiylarda bir matematika ilmini o'rgan ekan bo'ladi. Ularda bir ilm bo'lgan ekanda. Shu o'tirsa haliga shagid bola, tobiinlar bolalaridan. Yahudiylar oqsoqollari ha bu musulmonlarning gapi bo'yicha jannatga kirganda yeb ichsa najosat bo'lmas ekan. Qanaqa qilib bo'ladi bu? Abizatidan chiqish kerak najosat. Qanday bo'ladi deganda, hali yosh yigit odob bilan suhbatinglarga aralashsam maylimi degan ekan. Nima desa. Mana sizlar ham ovqat yeysizlar ekan degan ekan. Hmm. yeganinglarda hammasi chiqib ketadimi? desa, yo'q. Nimaga hammasi chiqmaydi? Ha badanga keragi tarqab, badanga singib oshcha chiqib ketadi desa, ha dunyoda yeganingiz badaningizga tarqashi mumkin bo'lsa, ha jannatdagini yesangiz najosat chiqmasdan badanga tarqab ketishi nima ajablanarli holi bor degan ekan. Ya'ni aytyapman, biz problemani tasavvur qilaylik, Alloh taolo biz tasavvur qilishimizdan ko'ra chiroyli qilib hal qilib qo'ygan. Ana akalar vatanimiz qayer. Mana e, vatanni sevmoq Hammamiz bilamiz. Meni tug'ilgan joyim shu shahar bo'lsa, meni vatanim. Otamni tug'ilgan joyi, opaladam tug'ilgan, xullas katta otamiz qayerda tug'ilgan bo'lsa, o'sha vatan. Hammamiz otamiz qayerda yaralgan? Vatan qayer ekan? Ana. Demak, jannat sevish nima ekan? Iymondan ekan. Bu siz bilan biz uchun yerda yashashlikka berilgan vaqtincha vatan. Ona uyi ham vaqtincha birodarlar. Bu chiroylar, bu aql, bu jasadlar ham nima? Jannatda jannatiylarni bozori bo'lar ekan, birodarlar. Bozor bo'lar ekan jannatda ham. Bu sahih hadislarda kelgan. Jannatiylar o'zlarini ahllaridan chiqib to'planadigan juma kunida bozorga borar ekan, o'zaro hayotda bo'lgan ishlarga o'tirib gaplashib, suhbatlashganda shamol esar ekan. Shimol tomondan deyilgan. Alloh alam. Shamol esganda haligilarda chiroyiga yana chiroy qo'shilib, uyiga qayta borsa, uydagi ahllari chiroylar yana ham ziyoda bo'lib qaytib kelsinlar deb kutib olar ekan. Bozor bo'lar ekan. Jannatiylarga beriladigan ne'matlar mana juda ko'p aytilingan, o'zi ilod imkoniyat darajasida qisqartirib gapiryapman bu narsalarni. Hurlar bor ekan mana oxirida. Wa kawaiba atroba va ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Jannatiylar hech qachon maza bemaza gap, xuda behuda so'zlarni eshitmas ekan. Chunki bu ham mashaqqat ekanda bu eshitishlik. xurlar beriladi. Ularni suyaklar ko'rib turadi terisidan, rangi chiroyliligidan deydi. Lu'lu maknun deydi, yashirilgan javhardek tuxumdek deyiladi. Rangi oppoq olar ekan birodarlar. Ko'zlari oxu ko'zlardek bo'ladi deydi. Yashirilgan tuxumdek bo'ladi rangi. Nimaga yashirilgan tuxum? Ulamolar shu oyatlar tafsilab aytadiki, agar o'rmonda katta bir daraxt bo'lsa, juda bir baland daraxt bo'lsa, buni ustiga faqat eng katta qush insoladi deydi. u inga faqat qush chiqol edi va o'zini qo'ygan tuxumini ko'rishligan faqat shu qushga berilgan. Xuddi shunga o'xshagandek, yashirilgan degani hur ayinlarni hojasidan boshqa hech kim ko'rmas ekan. Mana avvalgi suhbatlarda ham aytganmiz. Bir musulmon odam uyiga bir mehmon kelsa, to'xtab turinglar, qo'sh bo'lib turinglar deymiz. Chunki bizni qurgan uylarimiz, hali to'y kunda daraxti bilan qurganmiz. Sani keng bo'lsa, o'rtada davra bo'lsa, ha, Islomiy hovli qana bo'lardi? Ichki hovli bo'lardi, tashqi hovli bo'lardi. Ayollar ichki tomonda bezovta o'tmay yashayverardi, kelgan mehmon tashqi hovlidan kelib ketaverardi. eskilarda solgan uyi. Hozir endi sani kerak bizga. Endi sani kerak bo'lgan uyga bir mehmon kelsa, to'xtab turinglar, hozir olib turinglar deymiz. Chunki olib turinglar deyish kerakda musulmon odamda nima bo'lish kerak? G'ayrullik bo'lish kerak. Endi jannatda olib turinglar ham deyish bo'lmas ekan. Men sizni jannatingizga kirmoqchi bo'lsam, inshaalloh Falonchi voy demas ekanman birodarlar. Shunday bostirib kirib kelaveraman ekan. Bu yonida xori turgan bo'lsa bezovta olmas ekan, chunki bezovta olish ham problema ekan. Alloh shunday qilgan ekanki, buni xori faqat o'ziga ko'rinar ekan. Kirib kelaverasiz meni jannatimga. Ko'ryapsizmi? Biz aqlimiz bovar qilmaydigan Alloh taolo hal qilib qo'ygan chiroqli bu muammolarni. muammo bo'lmaydi jannatda. Ana haqiga intilish kerak birodarlar. Biz pulim ko'p bo'lsa, iqtisod muammom tugadi, mashina muammom tugadi, uy problemam tugadi deb yechapmizmi? Problema tugamaydi birodarlar. To'g'rimi? Million berdimi? Millioning ham keladi. 5 ming so'm puliz bor edi, o'lchovingiz 5 minglik edi. 5 minglik narsaga ko'nardingiz. Endi 5 ming dollar bo'lgandan keyin u qarish nima bo'ladi? Endi misol 20 litr trubada kelsa, 20 likda chiqib ketish kerak. haligi 10 li turbada kirayotganlar 25 li turbada kirayotgan qarab bunga ko'p kiryapti deydi. Chiqib ketayotganini ko'rmaydi-da. 25 li turbada olayotgan 25 da chiqarayotganligini o'zi biladi. O'shuning uchun yetmaydi unga ham. Bu 10 li faqat unlargini kirganini ko'radi. Xurlarda najosat degan narsa bo'lmaydi. Hayz nifos degan narsa bo'lmaydi. Axlat degan narsa bo'lmaydi. Hid yomon xushxud degan narsa bo'lmaydi, birodarlar. Ular doim tayyor bo'ladi va har safar dedi, bikir bo'ladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. qizli holatda bo'ladi deyiladi. Kishilarni qilgan amallariga qarab Alloh taolo bularni sonini belgilab beradi. Rivoyatlarda keladi, bitta xurga, bitta xurga 100 ta cho'ri beriladi deyiladi. ham mana shu ayolning o'rnida hojasiga xizmat qiladi. Agar shu cho'rlardan bittasini dunyo osmoniga chiqarib qo'ysa deydi ulamolar, buni chiroyliligidan Alloh shu mukin deb sig'inib darajasida chiroyli bo'ladi deydi. Huri aynlarda og'zidan bitta so'lagi dengizga tushib ketsa, dengizning suvi shirin bo'lib ketadi deydi. Birodarlar, aqlimiz bovar qilmaydi haqiqatan. Lekin ana shu mukofot, ana shu joy bizni kutib turibdi. Alloh subhanahu va taolo jannatingizda jannatga, dozoqingizda dozoqqa hukm qilib bo'lgandan keyin jannatingizda kutganidan ham so'ragandan ham ziyoda qilib bergandan keyin ularga beradigan eng katta ne'matini ro'baro qiladi. Alloh azza va jalla jannatinglarga rozi bo'ldinglarmi deb so'rar ekan. Ular albatta rozi bo'ldik deyshar ekan. Bundan ham kattarog'ini beraymi der ekan Alloh. Parvardigor bundan kattaroq yana nima bor desa, bugundan boshlab men sizlarga hech qachon g'azab qilmayman, meni g'azabim sizlarga bo'lmaydi der ekan. Alloh men sizlardan rozi bo'ldim der ekan hammadan. Jannatiylar jannatda ne'matlarga yastanib, cho'milib, cho'milib yotganlarida jannat ustida bulut suzib kelar ekan. Oppoq bulut kelar ekan, Mana shu oyatda tafsirida keladi. Hamma jannatilar bulutga qaraganda bulut ochilib, salamun qawlan min robbir rohim degan Parvardigorni jamolini ko'radi ular deydi. Alloh yuzini ko'ramiz birodarlar. Umid qilinglar. Duolar ijobat bo'ladigan tunlarda o'tiribmiz, duo qilinglar. Allohda jamolini ko'rishlikda. Ibodat uch xil bo'ladi deb aytdim. Bittasi do'zaxdan qo'rqib ibodat qilsa, bittasi jannatni orzu qilsa, bittasi Allohni o'zini ko'rish uchun ibodat qilar ekan. Allohni jamolini ko'rishni tasavvur qilaylik, aqlimiz olmaydi. Alloh subhanahu va taolo mana mahluqotlarni yaratib turib, go'zallikni yaratgan ekan, chiroyli. Ikkiga bo'lib turib, yarim qismini Yusuf alayhissalomga bergan ekan. Qolgan yarmini butun mahluqotlarga sochganda qanaqa chiroyli ayollar, chiroyli erkaklar, chiroyli hayvon, chiroyli manzaralar bor. Endi ikkita chiroyni bittasini o'zi olgan Yusuf alayhissalom qanchalik chiroyli ekan? Yusuf alayhisolam qissasini o'tdik. Devorga yaqin yurganda devorga yorug'i tushar ekan. Go'zalligi shu darajada bo'lgan ekanki, qatta ana aydiyahunna dedi. Ana shu vazirda xotinini ayollar ma'lumot qilganda, vazir ayoli ana shu ma'lumot qilgan ayollar to'plab turib, qo'llariga pichoq, taxtakach go'shtni berib turib, kit ularni olaydi ekan. Falamma ra'aynahu akbarnahu. Uni ko'rganda qotib qolishdida ma hada bashara in huwa illa malakun karim. E bu odam emas bu. Bu farishta yurish turib kesayotgan go'sht tugab qo'lini qiymalashni boshlashdi. Qatoa degani bitta kesdi, qattoa qiymaladi. Aql uchganligidan, farosati uchganligidan Yusuf alayhisolamda chiroyiga qarab qo'lini kesayotganligini sezishmay qoldi. Narxoz bersa sezmaydi odam, narxozdan o'tib tushgan ekan. Ya'ni o'zi kesyapti. Bu chiroyni ko'rib turib, mas bo'lib qolganligidan. Endi shu chiroyli yaratgan Alloh azza va jalla o'zi qanday chiroyli ekan. Mana bu intilaylik birodarlar. Mo siz bilan biz dunyo matosidan mujjal qilib olgan narsamiz yo yetamiz yo yetmaymiz. Endi yetganingizdan keyin xotirjam bo'lmaysiz shu bu chatada keyingisi ko'rinadi. Allohning jamolini ko'rishlik maqsad ham birodarlar, jannatga kirib olishmasdan Maqsad Allohning jamolini ko'rishlik. Shunda Allohni jamolini ko'rganda insonlar shunday hushidan ketib ming yil yotar ekan. O'zlariga kelgandan keyin Parvardigor mana bu ne'matlaring yana bir marta jamolingni ko'rsatdir ekan. U ne'matni oldida bu biz tasavvur qilgan ne'matlar qilgan arzimay qolar ekan. Dunyoda ham birodarlar. Qoling o'sha jannatdagi ne'matlarni dunyodagi ne'matlarga o'xshatsak, shuncha ne'mat hammasini olib xotirjam bo'lmayapti odamlar. Dunyoda o'zida Allohga muhabbat qo'yib, Allohga oshiq bo'lib yashayotgan odamni qarang-da agar bo'lsa hayotingizda. Mana sahobalar bo'lgan ekan. Hech narsasi yo'q bo'lsa ham zo'r yashayvergan ekan. Afif bo'lgan ekan, birovga danatib ming'illamagan ekan. Chunki asosiy narsani topgan ekan. Allohga oshiq bo'lgan ekan, Allohga muhabbat qo'ygan ekan. Mana endi birodarlar 40 daqiqadan o'tib qopti. Sizlar uchun tayyorlab qo'ygan qissani mana oxirgisi. Ana shu jannatga oshiq bo'lgan oxiratda uyini vatanda bilgan kishilarning hayotidan bir lavhani gapirib beramiz inshaalloh. Derazani ochib ozgina havo almashtiringlar. Ochinglar. Sabr qilinglar birodarlar ozgina ochib qo'yinglar. Ma o'rtadagi havo yetmayapti, uxlab qolyapti. 1 minut tursin keyin yopib qo'rasizlar. Eshitadi, jini sabr qilinglar birodarlar. Inshaalloh keyingi Ramazonga o'lmasak, issiqqa chiqib qolamiz ekan. Ehtimol ona navesiz o'tarmiz ehtimol mavzularda. Eshikni ochib zeriktirmaymiz lekin. Xo'p, bismillahir rohmanir Abu Qudoma Shomiy tarixda o'tgan ulug' insonlardan, olimlardan, Alloh yo'lida jihodda umrini o'tkazgan kishilardan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda masjidda o'tirganlarda bir to'p kishilar kelib, "Ey Abu Qudoma, siz juda ko'p g'azotlarda, juda ko'p janglarda ishtirok etgansiz. Mana shu g'azotlarda ko'rgan, eng sizni qoyil qoldirgan bir qissani gapirib bermaysizmi?" deganda u kishi labbay deb javob berdi. Madina atrofidagi ba'zi Ruqqo degan shaharlarga birga kirdimda, tuya olmoqchi bo'ldim. Alloh yo'lida jihad qilish uchun, yuklarni yuklashlik uchun tuya olmoqchi bo'lib kirgan paytimda va masjidga borib, odamlarni Alloh yo'lida jihad qilishlikka rag'batlantirdi, da'vat qildi va o'zini o'tirgan hujrasiga borib o'tirganda bir ayol kishi kelib chaqirdi. Abu Qudoma sizmisiz dedi. Ha men dedi. Har ayol kishi yuzini to'sgan holatda keldi va aytdiki, siz odamlarni Allohning yo'lida jihodga da'vat qilyapsiz ekan va ularni mana shu narsaga shijoatlantiryapsiz ekan. Men ayol kishiman. Alloh menga hech qaysi ayollarga bermagan chiroyli bir sochni ato etdi. Alloh yo'lida infoq qiladigan boshqa narsam yo'qligidan Alloh yo'lidagi g'ozilarga bir yordam bo'lsin deb sochimni qirqib, undan bir ip to'qidim. Shuni oling, Alloh yo'lida sizga bir asqatar. Shoyat Alloh yo'lida unga bir chang tegsa, Alloh taolo shu tufayli meni gunohlarimni kechirib jannatga kirgizsa. Meni men deydi tul xotinman deydi. Erim va og'a-inilarim Alloh yo'lida shahid bo'lishgan. Bir dona o'g'lim bor deydi. O'g'limni qo'shib bermoqchi edim 15 ga kirgan o'g'lim deydi. Lekin safarga ketib qoldi. Lekin siz ketib qolguncha kelib qolsa qo'shib berib yuboraman deydi. Abu Qudoma bu ayol kishini tazg'iyasini ko'rib hayron bo'ldi. Ibti oluvdi, hali ki ko'zimi oldida birorta bir idishingizga solib qo'ying, esingizdan chiqib qolib ketmasin. Ko'zini oldida olib bordi, tuyaga ortadigan qopiga solib qo'ydi. Hay ayol kishi chiqib ketdi. Ey Abu Qudoma, mana erim vafot etgan, o'g'lim bor dedi. 15 ga kirgan dedi. Qur'on tilovatini zo'r o'rgangan. Chavandozlikni, kamon otishlikni zo'r biladi. qoyim tunlarda, kunduzlar ro'zador, yoshi 15 ga kirgidi, safarlarga uchun sizga qo'shib bera olmayapman. Agar bo'lganida sizga qo'shib berardim va Allohni yo'lida hadiya qildim bu bolani deydi. Sabot qarang, eri aka-ukalari ketibdi, endi o'g'lini ham qori bo'lgan, olim bo'lgan, soim bo'lgan bolasini Alloh yo'lida hadiya qilyapti. Abu Qudoma ana shu itni oldi va birodarlar bittasi kuni yo'lga chiqqanda shaharda chetiga chiqqan paytda orqasidan bir yigit Shavandoz, "Ey Abu Qudoma, ey Abu Qudoma, shoshilmang, to'xtab turing" deganicha ot choptirib kelar edi. Abu Qudoma birodarlariga sizlar yurib turinglar, men qaraychi kim ekan dedi. Haligi otliq keldida, yuzi to'silgan edi, keldi va otdan tushib, meni quchoqlab bag'riga bosib, siz bilan safarga chiqishlikdan meni mahrum qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Meni noumid qilib qaytarmadi. Alhamdulillah sizga yetib keldim dedi. Shunda Abu Qudoma, birodar siz kim bo'lasiz? Sizni tanimayapman. yuzingizdagi pardangizni olsangiz dedi. Yuzdagi niqobini oldi. Va yuzi ana shu 14 kunlik Badr kechasidagi oydek to'lgan, yuzida yaxshi inson ekanligini alomatlar ko'rib turgan 15 ga kirgan yigit edi deydi. Aytdi, meni tanimayapsizmi dedi. Abu Qudoma aytdi, "Yo'q, tanimayapman" desa aytdiki, "Men" dedi, e, soch bergan, ana shu ip bergan ayolning o'g'liman dedi. Otang bormi dedi. Otam Alloh dedi, shahid bo'lgan dedi. Onangchi dedi, onam bor dedi. Onangni rozi qilgin dedi. Onam o'sha itni bergan ayol dedi. Va meni dedi. Meni, ey Abu xudoma. uydan chiqaryatib aytdiki, o'g'lim, otalaringizni oldiga shoshiling. Alloh yo'lida shahid bo'lgan otalaringizga Alloh sizni hamroh qilishligini so'rang va dushmanga robarama robaro bo'lganingizda orqaga chekinmaslikka qasd qiling. va shahid bo'lsangiz, qiyomatda shafoatingizni menga bo'lishini Allohdan so'rang dedi. "Ey amaki" dedi bu yigit. "Meni yoshimni kichkinalik qarab turib meni qaytarmang orqaga. Men otni zo'r minaman, kamonni zo'r ataman, qilichni zo'r o'ynataman, qoriman, Rasulullohning sunnatini to'liq bilaman. Meni shahodatdan, shahidlikdan man qilmang" dedi. Otam va og'a inilarimni oldiga borishingdan meni to'smang dedi. eshitdim. Shahid o'zini oilasidan 70 kishini jannatga yetalab kirib ketishlikka qodir bo'ling. Mana shu marhamatdan meni mahrum qilmang dedi. Sayyidi va Mavlay onam meni kuzatib chiqaryapti, bag'riga bosib, Parvardigorim, Mavloyim bir dona bo'lgan, ko'zimni quvonchi bo'lgan, qalbimni chechagi bo'lgan farzandimni sen yo'lingda jo'natyapman, hadiyamni qabul qilgin dedi. Abu Qudoma bu yetti so'zini eshitib, yuraklari ezilib yig'laydi. onasini quvvatiga, toqatiga va yigitni yoshligini qarab turib yig'laydi. O'zlariga hamroh qilib olgandan keyin safarga yurishadi. Bu yigit ketguncha Allohning zikrida bo'lib, kunduzlar roza tutib, kechki payt iftorlikka ularga ovqatlarni qilib, ot minsak ichimizda eng zo'r ot minadigan o'sha chiqdi deydi. Kamon otsak eng kuchli otadigan shu chiqdi deydi. Shu yigit 15 ga kirgan yigit bizga iftorlik tayyorlagani borib ovqat pishirdida, ovqatimiz kech qoldi deydi. Borib qarasam, yigit ko'p xizmat qilganligidan ovqat qozonda qaynayapti, charchaganligidan o'tirib yotib uxlab qolibdi deydi. Qarab tursam hali yigit deydi, tabassum qildi, uxlayotgan yigit. So'ngra og'izlari ochilib kuldi, hatto xoholaganda uyg'onib ketdi. Meni ko'rdida nima uchun kuldingiz deb so'raganda yigit aytib berdi. Tush ko'rdim dedi. Tushimda ko'm-ko'k bog'da yurgan edim. Bog'da kesib yurgan paytimda kumushdan bo'lgan Qasrni ko'rdim. Derazalari javhardan, javhardan edi, durdan edi. Eshiklari oltindan edi va ipekdan bo'lgan pardalari bor bu qasrda. Shunda ana shu qasr ichidan parda ko'tarildida ikkita joriya chiqdida yuzlari to'lin oydek chiroyli bo'lgan, xush kelibsiz" deb meni ichkariga taklif qildi deydi. Haligi joriyaga qo'l uzatmoqchi bo'lsam, shoshilmang, shoshilmang. sizga atalgan mag'ziya ichkarida biz faqat uni cho'rilar xizmatkorlarimiz dedi deydi. Shoshilmang. Shunda bir ikkinchisiga aytdi, bu ono marziyani kuyovida dedi. Bir-biriga pichirlab turishdi. Mana aytdik, bitta xurga 100 ta cho'ri beriladi, shu cho'rilar gaplashyapti. Marzi ichkaridagi marziyani kuyovi shu bo'ladi deb bir-biriga pichir-pichir qilishdi. Ichkariga yetalab olib kelishdi meni deydi. Shunda ichkariga kirdim va ro'paramda bir oltindan bo'lgan qasr bor edi. Qizi oltindan bo'lgan qasr, uni oq kumushdan bo'lgan so'risi bor edi. Ustunlari bor edi, olt durgar holi bezalgan. Ustida xuddi go'zalligi quyoshdek nur taratib turgan bir hur o'tirardi deydi. Tushunib beradi bu yigit. Agar Alloh sobit qilmaganda aqlini, aqldan ozib qolishlik darajasida chiroylik. So'z bilan ta'riflab bera olmayman uni deydi. Oldiga bordim, borganimda aytdiki, bu hur Marhaban bek va ahlan va sahlan ya valiyallohi va habibuhu. Ey Allohning do'sti, habibi, xush kelibsiz. Men siz uchunman, siz men uchunsiz. Uni qo'limga cho'zib bag'rimga bosmoqchi bo'lgan paytimda Allohga qasam, ey Allohning do'sti, siz uchun bunday xunuk ish yarashmaydi. Siz bilan uchrashuvimiz ertaga peshinda dedi. Shunda xursand bo'lib kulgan do'g'onib ketadi. Birodarlar, bu rivoyat emas bu. Abu Qudoma, "Ey Habibim, juda yaxshi narsani ko'ribsiz. Inshaalloh bu yaxshilik" dedi. Va tong otganda dushman bizga hujum qildi. Biz hali o'zimizni epaqaga keltirgunimizcha hali yigit otini mindida ulojiga qarab kirib ketdi. Bir qanchasini o'ldirib ular orasiga kirganda orqasidan ot choptirib kirdim va otidan ushlab tashqariga tortdim. Bolam, sen yoshsan, urushda makr bilmaysan, ichkariga tortib turib seni shahid qilishadi. Qayt orqaga deganda u yigit aytadi: "Ey amaki, Axir Alloh taoloni agar sizlar dushmanga ro'baro kelsanglar, orqanglarni qilib qochmanglar degan oyatni eshitmaganmisiz? deb oyatda gapirib turganda dushman hujum qildi, biz ikkiga bo'lib tashadi dedi. Jang tugab, ikki qo'shin tarqagan paytda yaradorlarni qidirdim shu yigitni topishlik maqsadida. Ana shuni istab yurganda otlarni o'liklarni ostida bir yigit turardi. "Ey amaki, ey amaki, Alloh tushimni rost qildi" degan yigitni ko'rdim. Qo'llari singan, yarador bo'lgan, yuzlardan qon oqqan loy bo'lib turpoqlar betiga kelgan holatda yotardi deydi. Yugurib bordim, turpoqlarini, loylarni ko'ynagimni artatsam, amaki ko'ynagingizni artmang, o'zimni ko'ynagim bilan arting. Chunki shahid bo'lgan o'g'lini kiyimini qonga belanganini ko'rganda onam ishonadi. Amaki, men sizga kecha aytib bergan xur boshimda turibdi deydi. Ustimda turibdi, ruhimni chiqishligini kutyapti. Ey Allohning habibi, tezroq chiqing, tezroq chiqing, men mushtoq bo'lib kutib turibman sizni deyapti deydi ustunda. Shunda hali bolaning yuzidagi qon dartib turib aytadi, "Ey bolam" deydi. Qiyomat qoyim bo'lganda shafotingga oladigan kishilar ichida meni ham esdan chiqarib qo'ymagin, seni men yetalab keldim shu yerga Yigit aytdi, "Sizda kishilar unutilmaydi" dedi. Amaki agar Alloh sizni yurtingizga qaytib borishingizni nasib qilgan bo'lsa, onamni toping va aytingki, Alloh sizni hadiyangizni qabul qildi. Alloh duoingiz ijobat qildi. Sizdan akam va inalarimga salom aytaman va Alloh huzuringizda shafoat qilishini Allohdan so'rayman. Va uyga borganingizda amaki 10 yashar singlim bor deydi. Har safar safar ketayotganimda meni kuzatib qolardi deydi. Va ketayotganda bu safar ketayotganimda aka uzoq ketmang, bizni tashab qo'ymang yolg'iz. otamiz va boshqa aka-ukalarimiz ketdi. Siz bizni tashlab ketmang deb kuzatib qo'ygan edi. Shunga xabar yetkazib qo'ying dedi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh dedi-da. Hada ma va'dana rasul va ma'dana Alloh va rasuluhu va sadaqalloh va rasuluhu. Bu Alloh va rasuli bizga va'da qilgan narsa, Alloh va rasuli va'dasi ustidan chiqdi dedi-da, shahid bo'ldi. Kiyimlarni oldi bu xudoma va jihoddan keyin yurtiga qaytib bordi. G'amim deydi, ana shu xonadonni topishligida. Chiqib qarasam, bir 10 yashar qiz kelayotganlardan so'radi deydi. Qayerdan kelyapsizlar? Ha, jihoddan kelyapman. Qaysi yurtdan? Falon yurtdan. Men akam ham ketganini ko'rmadinglarmi akamni? Kutyapti akasini. Bordi, so'radi. Kim edi akang? Akam falonchi edi. Uyiga etalatib olib bordi. Hali ayol Abu Qudomani tanidida, "Ey Abu Qudoma" dedi, "Siz menga xushxabar bilan keldingizmi yo ta'ziya bildirgani keldingizmi?" Alloh rahmat qilsin sizni. Xushxabar nima yo ta'ziya nima? Agar siz o'g'lingiz dushman bilan ro'baro bo'lib, orqasiga qarab qochib ketdi, o'g'lingiz shahid bo'lmadi desangiz, bu ta'ziya bildirganingiz bo'ladi. Yo agar Alloh meni hadiyamni qabul qilgan bo'lsa, bu xushxabar bo'ladi dedi. Unda xususan bo'ling, Alloh sizning hadiyangizni qabul qildi dedi. Shunda singlisi eshitdi shu gapni-da, bitta dotdadi-yu, shu yerda taslim bo'ldi joni. Taslim bo'lishligidan burun qizga aytdiki, aka sizga salom aytdi va Allohga sizni omonat topshirganligini aytdi deganda eshitdilar, o'sha yerda jon taslim qildi. Onasi borasini ko'tarib ketdi, rivoyatlarda keladi, ichkariga kirib ketdi. Eshikni bekitdi Abu Qudoma, javobni xayrlashish uchun kutib turdi, turdi chiqmadi, kirsa onasi ham shu yerda jon taslim qilgan bo'ladi. Jannatga oshiqlar shunday bo'lgan ekan, birodarlar. Alloh yo'lida erini, og'aynilarini fido qilgan ayol Allohning bir didoriga jannatiga yetishlik uchun bir dona o'g'lini Alloh yo'lida qurbon qilgan ekan. Ya'ni har qanday bir ulug' inson orqasida onalari turadi. Onalari qanday tarbiya qilsa, xuddi shunday bo'ladi. Siz bilan biz erkak kishilar ko'chib yuramiz, qonnini boqish kerak, ustini qilish kerak deymiz, tarbiyasi bilan beparvo qolamiz. Bomdod yo'qotadigan, peshinini o'qidingmi, asrini o'qidingmi deydiganlar bu ayollarimiz. Ayollarimiz kim bo'lsa, bizni farzandlarimiz o'sha bo'ladi. Esimizdan chiqmasin. Jannatga oshirlar shunday bo'lgan ekan. Bir dona bolam qoldi, xizmatimni qilsin demagan ekan. Allohning roziligi yetsin, meni nima qilsin? Boqsin demayapti katta bo'lganda. Qariganimda qo'yga qo'yga shu yegizsin, ha? Sanatoriyalarga olib borsin, maqsadi bo'lmagan ekan bizga o'xshab. Shahid bo'lsin. Allohning huzurida shafaat qilsin. akasi ota amakilarning oldiga borsin. Birodalar, kim nimani orzu qilsa Alloh shunga yetkazar ekan. Biz dunyo matosini qasd qiladigan bo'lsak, Alloh azza va jalla albatta yetkazadi. Agar oxiratni umid qiladigan bo'lsak, unga ham yetkazadi. dunyodagini Alloh taqdir qilib qo'ygan. Jannatga oshirlar shunday bo'lgan ekan, birodalar. Alloh taolodan so'raylik biz ham jannatda, agarchi biz unga loyiq amal qila olmayotgan bo'lsak ham. Abu Hudoma Shomil qissasi mana shundan iborat, birodalar. assalomu alaykum va rahmatullohi